رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga moja braćo, poštovani sestre, zahvaljujem Allahu Đelešanu koji nam je omogućio da se ovdje okupimo. Potom zahvaljujem se mogu podolići vjerniku da zahvalim ljudima, našem časnom efendi koji mi je dao evo priliku da se obratim. Na samom početku želim da kažem, evo vidim tu ti neki lijepi, svijetli, lica i mlađih i malo starijih. Ona mlađa svijetla od mladosti, ova starija svijetla od noštanja maza i odlaska na čapu i namaza u Kjabi. Tako da, onaj, želim da kažem da večeras vjerojatno nećemo čuti ništa novo. Jer Islam, Islam je Islam. Izvori Islama su jasni, Kur'an i sunnet se poslanika, alaihi salatu wasalam. Sam da ne pukne. Neće, da Onaj, tako da ovo je čisto radić po riječima uzvišnog Allaha fe zekir fe inne zikra tenfe'u mu'minin opomini. Opomena će koristiti vjerniku jer, braću moja draga, čovjek nekada čuje određenu informaciju ali da li zato što mu je, da li su mu misli, njegovo srce nije bilo spremno da prihvati tu informaciju, potrebno je da mu se ta informacija kaže više puta kako bi ta informacija našla prostor i put ka njegovom srcu. Imamo jedan dobar primjer koji se desio u historiji kada je preselio Allah poslanik alaihi salatu wasalam. Muslimane je zadesio musibet kao nikada u historiji. Najjači, najspremniji su se zbunili. Omer koji je bio primjer čvrstoći. Boži poslanik kaže iz Omera, kada Omere tebe šetan srednjom pobjegne drugim putem. Toliko je Omer črst, Ali kada je došla smrt Božijem poslaniku i Omer se poljulio. Orij su suko sati kao što je vjerodostojno i kaže ko rekne da je mrtav, ja ću vam mrzat glavu. Toliko im je teška, teško pala činjenica da je poslanik mrtav. Pa je došao Ebu Bekr, što ukazuje da je Ebu Bekr najbolji insan ovog ummeta. Pa je došao Ebu Bekr, otišao u sobu Božih poslanika, uvjerio se, pogledao da je mrtav, poljubio Allahov poslanika, ali se ratu nam, zagrnuo čefine i vratio se ljudima i kaže o ljudi koji obožavaju Muhammeda, Muhammed je mrtav. Ako bo, ko obožaje Allaha iznad sada nebesa, Allah je živ i vječan, nikad ne umiri. Pa im je citirao kuranski ajet illa rasulun إِلَّا khalat min خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ rusul ima'ta imate evu kutilen انْقَلَبْتُمْ ala a'qabikum, Kaže uzvišeni Allah, a Muhammed nije ništa do poslanika Šta ako bi taj poslanik umru? Allah mu daje opciju da može umrijeti. Šta kaže, ako bi umru ili bio ubijen, bili ste se vi vratili kufru. Kaži Omer, kad sam ja čuo ovaj ajet, kaži kao da sam ga prvi put čuo, ispala mi sad iz zvuki. Svi mi Medinenije znali smo taj ajet, ali jednostavno prija taj ajet nije našao srcu, našim srcima puta. Kad nam ga je on Ebu Bekr citirao u tom vremenu odgovarajućim, mi smo, kaže, svi izišli žalje Božih poslanika i svi smo po Medini išli učili taj ajed. Što znači, reću, moja draga, treba ponavljati informacije kako bi one našle mjesta ka našem srcu i kako bi ako Boga našle mjesta u našem praktičnom životu. Braću moja draga, ja ću govoriti nekoliko riječi o jednoj tematici za koju smatram da je ajde da kažemo, aktuelna, atraktivna, lijepa za slušati, potrebna svakom muslimanu današnjici. Naime, radi se o činjenici da njima sumnje da Allah poslanik Ali Sadatu Wasalam najuspješnija ličnost historiji. I ako pogledate knjige i muslimana i nemuslimana koji pišu o tome, o ličnostima odabranim historije, vidjet ćete da stavljaju se alihi salatu wasalam na prvo mjesto. I nevjernici. Nemojte se čuditi, slobodno pogledajte knjige koji su pisali nevjernici, vidjet ćete da i oni stavljaju Muhammed alaihi salatu wasalam Kao prvog, najuspješnijeg čovjeka historije. A Allah Đelešanu nama kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنِ Vi u poslaniku imate divan uzor. I zato mi muslimani Božih poslanika ne slijedimo samo u namazu ili ibadetima. Život Božijeg poslanika kompletan je uzor u svemu. Opođenju prema ljudima, opođenju prema ženi, prema djeci, prema nedjednicima, prema svima imamo des, imamo pouku iz života Božijeg poslanika Isra. Pa da vidimo, braću moja draga, jedan sam faktor. Zašto je Božji poslanik napravio u historiji čovječanstva u 23 godine poslaničkog života nešto što niko nije prije njega uradio ni niko poslije njega. Ima više faktora, mi ćemo se večeras samo zaustaviti kod jednog faktora, a to je njegov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Nažalost, braću moja draga, moramo biti objektivni jer jedino objektivan pogled na situaciju može nam pridonijeti rezultate. Ako objektivno pogledamo stanje ljudi i njihov odnos prema Kur'anu, vidjet ćemo da je to veoma daleko od onoga na čemu bi trebali da budu muslimani. Evo uzmimo procentualno. Kad bi otišli, primjer, radi u Bosnu, da vidimo koliko ljudi zna učiti u Kur'anu. Samo da im kažemo, ali znaš li učiti? Ne znaš li razumijeti ono što učiš, samo znaš li učiti. Ja sam ubijeđen velikim ubjeđenjem da procenat ljudi koji bi znali učiti u Kur'anu od onih koji se deklarišu kao muslimani ne bi prelazio 5%. E, dobro, ti sam 5%. Hajmo pogledat kako oni uči. Kakav je njihov kirajet, kakva je njihova sufara, kakav je njihov izgovor. Pa bi i tu vidjeli da se ima šta pričati. Hajmo dalje ići, jednostavno, još smo samo smo u tih 5%. Hajmo vidjeti koliko tih 5% razumije ono što uči. Jer koja korist mene, evo naša slova bosanska ta latinica je otprilike slična engleskom jeziku. Koja korist mene da mi neko donese englesku knjigu i kaže meni čitaj. I ja uspijem čitati engleski, a ja nisam nikad učio engleski, i počnem ja čitati. Kakvu ja korist imam od engleske knjigi? Ne znam šta čitam. Znači koliko nas razumije ono što čitamo. Nakon toga na treća stepenca, ajmo dalje, znači imamo 5% koji znaju učiti. Pa ajmo vidjeti koliko ima, ima oni koji razumiju i nakon toga koliko je oni koji čitaju pa razumiju pa praktikuju. Zato kažem, smatram da je veoma bitno govoriti o ovoj tematici jer kuram, braćo moja draga, kada bi bio na nekoj dobrovoljnoj osnovi, ako hoćeš kući, ako hoćeš živi po tome, to je dobro. Ne. Allah Đelešanu jasno prijeti onima koji ostane Kur'an da će živjeti teško na dunjaluku, a šta ih čeka na ahiretu ne treba govoriti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ako okrine glavu od knjige moji, znači ne bude čitu, ne bude radio, ne bude usledio i slušao, kaže, on će teškim životom živjeti. Evo nam, braću moja draga, odgovora na stotine pitanja. Ljudi pitaju što se muslimanima dešava to i to u toj državi, što se muslimanima dešava to i to, što se nama desilo to i to, što, što, što. Hajmo postaviti kontrapitanje. Gdje smo mi od ove knjige koja je program od uzvišenog Allaha nama na zemlji. Zar nismo puno puta, stotine puta slušali u džamijama Elif Min? Trebamo naći nekoga da nam predomači taj Elif Min. Elif Min. Zalike kjer kitabu la vajbe fihi. Hudan lil mutatim. Elif Min, To je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Uputstvo bogobojazna. Kuran je, braću moja draga, uputstvo. Ljudi nerijetko, nerijetko imaju pogrešno uvjeđenje zašto je Kur'an. Mi Kur'an volimo, mi ga cijenimo, pazimo, zamotali smo ga u peški, ne smije ga niko dotakjeti i to je to. Eventualno, Kur'an je da se prouči jedna hatma, mejitu i to je to. Zamislite kada bi čovjek otišao doktoru i kaže, doktore, bolije me bubrezi, Evo, kamenac je pokrenuo. Kaže doktor, e, evo to je lijeko, gospodine, potiži tri dana, popi i ako Boga dođu nakon tri dana. I on fin uzmi lijekove, dođe, zamotaju peškiri na policu. I polije bubrezi otpada. Nakon tri dana ovdje doktor kaže, doktore, brate, šta mi uradi? Dalje bubrezi bole, kamenci dole igraju lopte, nema teorije da mogu ostati Šta je već? Jesi popio tablete? Pa nisam, kaže, popio jedno i gore na rafija i samo to fino u peškir stoje u peškiru, ne smije niko pitnuti. Pa nisam ti rekao da sam lutaš tablete, rekao sam da ih popiješ, brate, majka mu stara. To je slučaj naš sa Kur'anom. Allah ti objavio Kur'an kao upustvo i ti upustvo uzmiješ i ostaviš na rafu. Šta misliš napravi? insa napravi neku mašinu novu za širenje i lovu i lonu i uzmiju stari upustvo za upotrebu. Jer je insan shvatio da kad nešto napraviš treba opustiti za upotrebu. Allah je stvorio čovjeka, dao da živi na zemlji i taj čovjek ima velikog neprijatelja šitana. Pa mu je dao uputstvo kako treba da se živi. U Kur'anu ima sve. Ne da fil kitabi niši Mi u Kur'anu, kaže, ništa nismo izostavili. U Kur'anu ima sve. Ali treba Kur'an učiti. I zato kažem, braću moja draga, tu nas povlači u jednu temu, a tu je zašto je Kur'an objavljen. Da li ljudi, muslimani su svjesni zašto je Kur'an objavljen? Kažu učenjaci, Kur'an je objavljen zbog više razloga, ali četiri su neka najjača. Prvo je da bi to bio razlog da što više se vapa saberimo. Jer svaki harf koji proučiš, imaš seba. Samo kad kažeš eni, la, tri sevapa imaš. Jer svaki harf jedan sevap. Tek tada čovjek vidi koliko smo mi zakazali u sabiranju dobrih dijela, koliko imamo slobodnog vremena gdje bi mogli učiti, ako ništa uči najkraće sure. Kulhu Allahu ahad, Allahu samed, len jelid, volem jured, volem je kullahu kufu van ahad. Ponovi je danas stotinu puta, 200, 300. Za svaki harf imaš sebat. Voziš se u autu, ponavljaj suru. Za svaki harf imaš sebat. To je prvi razlog. Drugi razlog i o njemu ćemo govoriti možda malo najopširnije, jeste da bi razmišljali o Kur'anu i da bi njime odgajali svoju dušu. Jer Allah Đerašanom kaže وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا Mi Kur'an objavljujemo i u njemu je lijek. Kaže jedan poznati kur'anski mufesir Es-Sa'di, kaže ova riječ lijek, da je Kur'an lijek, to obuhvata lijek i za srce, u smislu duhovne bolesti i za tjelesne bolesti. Veliki broj ljudi danas jel da nešto malo zaboli, odmah vozi ga tamo, neđe kod nekoga da mu zapiše neki veliki zapis od pola metra i evo plati 300 eura i to je tu. <clears throat> A danas smo navodili jedan lijep hadis kada je grupa Saba krenula na putovanje, pa su bili kod jednog mjesta gdje je vladara tog mjesta ujeo akrep, Znači, to je tjelesno oboljenje, to je, to je otrov. Pa niko nije znao da liječi, pa su oni upitali tu grupu muslimana, zna li neko od vas neki liječ. Pa jedan od njih kazao, znam ja. Pa je došao, pa mu je proučio fatiju sedam puta. Pa je čovjek ozdravio, potpuno ozdravio otrova koji je bio, znači, ujeden. Kur'an je lijek za tjelesna oboljenja i za duhovna oboljenja. Znači, braću moja draga, Prvi razlog da bi učili Kur'an, drugi razlog da bi razmišljali o Kur'anu i da bi time hranili svoju dušu. Kitabun enzelnahu ilike mubarakun li je debelu ajati. Kur'an koji smo objavili je blagoslovljen da bi razmišljali o njegovim ajetima. Mi ne možemo razmišljati jer ne znamo arapski. Pa nam ne preostaje ništa nego da čitamo prijevod Kur'ana. I ja sam čitao fetve islamskih učenjaka koji kažu čovjek koji čita prijevod Kur'ana imat će kod Allaha veliku nagradu. Ako želi time i cilja razmišljanje o Allahovim ajetima i riječima. Jer mi koji ne znamo arapski, ako ne čitamo prijevod, ne možemo postići ono što se od nas cilja, to je razmišljanje o Kur'anu. To je drugi, braćo moja draga, razlog o kojim ćemo se malo poslije vratiti, malo detaljniji Treći razlog jeste da bi se prakticiralo ono što se zna. Jer džaba je samo čitati, džaba je razmišljati, ako to neće naći praksi u našem životu. Ma kane ni mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al min ni mu'min, ni mu'minka nemaju pravo kada Allah i njegov poslanik nešto naredi da postupaju po nahođenju svome. Čovjek kada sazna propis, ne ostaje mu ništa drugo osim da radi ono onome što je čuo. Nakon toga, taj četvrti razlog zašto je Kur'an objavljen na učinjaci jeste kao lijek. Da bi se ljudi liječili Kur'anom. Hajmo malo da pogledamo u praksu ovog naj najboljih velikana historiji Muhammeda alihi salatu wasalam, kako je on živio sa Kur'anom. Kaže se u na hadisu da jedne noći Allah poslanik legao sa svojom suprugom Aishom, pa je kazao, Aisha, hoćeš li mi dopustiti da večeras klanjam noćni nas. Zamislite kada bi neko od nas rekao ženi, ženo, hoćeš me pustiti da klanjam noćni nas. Pa rekla ona, da nisi danas živio kakvog smeća budu, da nisi u krajsu. Prvo, nikad ne klanjaš noćni namaz, drugo, što me pitaš. Takvi bi se kod nas smatrali papučari, da pita ženu će li klanjati noćni namaz. Ali poslanik nas uči nečemu veći. Kaže, a iša, ćeš mi pustiti, dopusti da ja klanjam noćni namaz. Kaže ona njemu, ja volim da si blizu mene, ali volim ono što ti voliš, zato ustani i klanjaj. Pa je ustao u abdestu i počeo klanjati. Kaže Aisha radijallahu ta'ala pa je toliko plakao, plakao u namazu, da mu se brada nakvasila suzama, suze su počele kapati po odjeći i počele su kapati po zemlji. Sve tako do sada. Allah poslanik je razmišljajući u Koranu znao provesti cijelu noć ponavljajući jedan ajet. Ali, braću moja draga, to ponavljanje, to je ono što čisti ljudsku dušu. Da znaš značine tog ajeta i da ga ponavljaš, ponavljaš i da time čistiš svoju dušu. Hrđu sa svoje duši, jer duša ima srce, ima hrđu. Allah poslani kaže u na kada čovjek uradi grije, srce je, kaže, bijelo, kada uradi grije, na to srce se, kaže, stavi jedna crna tačka. Pa ako se, kaže, pokaje, srce se ponovo, kaže, očisti, polira. A kaže, ako nastavi raditi tačka po tačka, srce, kaže, pocrni. I onda je citirao, kella bel, rane ala ima kanu sibun, a ono što su radili grijehe, prekrilo je njihova srca. I vidimo danas ljude muslimane, bošnjake, toliko su grijesi, preplavili njihova srca, ti mu govoriš osnovne stvari. Dragi brate, to nije dobro, to nije ispravno, ali ne može doći do njegovog srca, jer je njegovo srce prekriveno. I zato kažem, pogledajte Allahog poslanika, po cijelu moć plaće i ponavlja kur'anske ajete. Dolazi Bilal radi Allah ta'ala mu i zajtra da uči jezan, poslanik došao na namaz, sam uplakan, sam crven. Kaže Allah u poslaniče, što si ti cijelu noć plaku? Allah ti oprostio grijehe. Kaže Bilal zar da ne budem Allahu zahvalni rob? La ilaha illallah. Muhammed alihi salatu u njegovu kuću je znala doći sluškinja ili doći prosjakinja, kaže imate li mi šta dati, pa prerove cijelu kuću i nađu samo jednu daturu u prijesjedničkoj kući. Kaže, za ne budem zahvala. Kako mi onda trebamo zahvaljivati ako imamo i kuće, i auta, i odjeću, i obuću, i mnoge druge njamete. Imamo svjetlo, imamo toplu vodu, imamo sve. ih zahvaljuje, a znala je, kao što kaže, išao u njegovoj kući proći dva mjeseca, nikad ne bi zapalili vatru, nešto skuhaju. Samo su jeli datule i vodu. I zahvaljivali Allah zato kažemo, to je taj dio, praktični dio razmišljanja o Kur'anu koji odgaja ljudsku dušu. Svakako, ja preporučujem svima vama i sebi prvenstveno, da uvedete sebi u praksu svakodnevno čitanje po nekoliko safi iz Kur'ana, razmišljajući o onome što se uči. Polako, ne žureći. Bolje je da pročitaš jednu stranicu, polako, smirom, razmišljajući, nego da kažeš pročitao 80, ali cijelo vrijeme se razmišljao o li Juventus ma, onaj, kako se zove, neki tam Barcelonu ili Madrid. Nima znači od toga nikakve koristi. Uzmi stranicu jednu, ali razmišljaj i postavi se u situaciju da tebi svaki jajec se obraća. Ne tamo nađeš, o vjernici, nemojte to i to rad, Ha, se si čuo? Haso, ti prvi jesi čuo, pa onda Hasan. Znači, prvo da se svi ajeti na nas odnosi, da i mi pokušamo uprakticirati. Svakako u tom nekom druženju sa Koranom prioritetno je da čovjek odabiri tri kategorije ajeta o kojima će najviše razmišljati. Oni će ostaviti na njega najviše traga. Prvi ajeti jesu ajeti koji govori o Allahu. Nažalost, braću, moramo priznati, to je činjenica, jer mi smo živjeli u komunističkom sistemu kada se u čovjeku ubijala klica imana. Znači, samo klica. Oni su htjeli tu klicu da izvadi iz nas. Pa su nas učili da je čovjek nastao od neke čipanzi dole u Africi i htjeli su da zanegiraju postojanje gospodara. Pa zato čovjek treba da čita ajete o Allahu. A mnogo je ajeta o Allahu. Jer onog momenta kada saznamo veličinu Allaha, drugačije ćemo gledati na život. Naše srce će se drugačije ponašati. Pa smo navodili i danas i prije toga neke ajete samo. Kur'an je prepun ajeta o usvišenom Allahu. A ko bolje može govoriti o Allahu osim on, gospodar svjetova. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala "Wa 'indahu la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil ما wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Kaže uzvišeni Allah a ključeve gajba ne zna niko osim Allah on zna šta je na kopnu i šta je na moru i ne postoji kaže ni jedan list koji opadni, a da on za njega ne zna. Zamislite kada bi čovjek razmišljao samo o ovom ajetu i cijelu ga noć ponavljao da dokući veličinu svoga gospodara. Razmislite malo, tu ljudski mozak staji. Koliko je listova na planeti i ne opadne, kaže, ni jedan list, a da za njega Allah ne zna. I zamisli kada shvatiš tu veličinu gospodara, je li moguće da sutra čuješ ezan pa se ne odazoviš? Je li moguće da ti se druži neka prilika da uradiš haram pa ga uradiš? Jesi svjestan veličine tog gospodara? Kažu sam učenjaci, nemoj gledati u sitnicu kao nemoj gledati u manjinu grijeha, već gledaj u veličinu onoga kom je si nepokoran. Nemoj gledati, kaže, a ovo je mali grije. Mali grije, ali koji ti je zabranio veliki gospodar. Gledaj kome si nepokoran. Tu su prvi ajeti da se zaustavite kod ajeta, kod ajetul kursi. Svi mi znamo taj ajetul kursi. A sada možda kada bi ja napravio anketu malo provokativno da kažem, a ko zna prijevod ajetul kursi? Da li si ikada zaplakao učeći ajetul kursi? Onaj ko zna znači ajetul kursi i prouči i ne zaplači. Nek ide na rengen da vidi je li mu ovdje mermer ili srce. Ako bi istinski shvatili, ajetul kursi. Allahu la ilaha illa hu. Nema Boga osim Allaha. Hayyul Qayyum, živi i vječni. Uvijek živ, vječan. Svi su njega potrebni, on nije nikog potreban. Lehu na fi se wa ona. fil Njegovo je sve što je na zemlji i sve što je na nebesima. Tu su, tu su toliko teški opisi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Veličina. Treba razmišljati o tim ajetima, o veličini uzvišenog Allaha. Razmišljati o sudnjim danu. Mi imamo jednu tešku izreku prisutna. Čak ja sam je znao čuti od ljudi koji klanjaju. Pa kažu, a ko se od tuda vratio? Braću moja draga, ta riječ je teška toliko da ne postoji u jeziku način da se opiše koliko je teška ta riječ koja negira stotine ajeta koji govori o sudnjem danu, koja negira tolike hadise da je Mohamed alihi selam govori o sudnjem danu, koja negira toliko hadisa da je poslanik bio u džennetu. Muhammed alihi selam je bio u džennetu. Vidio je džennet, vidio je džehennem. I ta jedna izreka koja je potekla vjerovatno od nekog nevjernika, nevjer koji znaju muslimani kazati, ne znajući težinu te riječi Kaže Allah poslanik, desit će se da će čovjek kazati samo jednu riječ, neće obraćati njoj pažnju. Nakon, ponavlja je ko popagaj za nekim novinarom, kaže, zbog nje će biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada. Toliko će biti bačen u džehennem zbog jedne riječi. Ne zbog knjige, zbog jedne riječi. Ajeti u sudnjim danu, braćo moja draga, kada čovjek čita ajete, u Kur'anu je mnogo ajeta koji govori o sudnjim danu, koji čiste ljudsku dušu, čine čovjeka da se priprema, da je svjestan činjenice da nismo tu stvoreni, braćo moja draga, uzalud Imam osjećaj i volio bi to, govorio sam uposnim braći, zamolio sam i da napravi anketu, da iziđu malo na naše ulice da anketiraju naše prolaznike, da ih pitaju možete li nam kazati zašto ste vi stvoreni, zašto živite. Postupci velikog broja naših ljudi ukazuju da ljudi ne znaju zašto živi. Čovjek ustaje, odlazi na posao, vraća se kući, gleda televiziju, ide na koridu, gleda filmove i iz dana u dan tako. Da ga upitaš zašto si stvoren. Je li moguće da si samo zato stvoren? Allah Đelešanu jasno kaže u Kur'anu Efe hasibtum ennema halakunakum abethen o ennekum lina lakum dža'un Jeli vi, kaže, mislite da ste od stvoreni i da se nećete Allahu vratiti nemoguće. U drugim kuranskim ajetima Allah Đelešanu kaže A zar ćemo mu'mine i bogobojazni izjednačiti na sudnjem danu sa nevjernicima, koji se nisu Allaha bojali? Čovjek iz treba na sabah treba abdestiti. Pored njega alkohol kaže neću, pored njega blud kaže neću, pored njega žene obara pokrije, pored njega kamata kaže neću i tako dalje. I drugi sve to radi, kamata daj, blud daj, ukras daj. I na sunnjem danu njih dvojica isti. Ovaj zajedno ide na sabah, ova rče komedu u zimskom snu. I kaže, na sudnji dan hoćemo mi ovo dvojica budemo isti. A medu, ne mere medo. A se na dunjalku dosta. Znači, nema Allah Žešan kaže, šta vam je? Ma, nekom kefe tako, šta vam je, kako to vi presuđujete? Pogledaj na dunjavku, ima dunjavku onaj koji ima posao i onaj koji sjedi kopče do istu platu. Sjedi, a bibi, dobit ćeš možda socijalno možda nešto ni tu dobiti. Ovaj koji radi zarađuje dosta. Ako je tako na dunjavku, mnogo je prioritetnije da bude veća pravda na ahiretu. I zato kažem, braću moja draga, u sudnjem danu, o težini dana, da se čovjek pripremi, da razmisli što sam ja tu. Je li moguće da smo mi tako stvoreni? Allah našao na mnoge stvari u Kur'anu pojašnjava, ali mi propinjamo što se ne družimo sa Kur'anom. Ja sam evo izložen, eto Allah je dao da tim putem idem misionarstvom i valasom, pa mi ljudi pitaju mnoga pitanja. Ali najmanje pitanja me pitaju, Efendija što znači ovaj kur'anski ajet. Zašto? Zato što se ne družimo sa Kur'anom. Ja vam garantujem da uzmijete Kur'an jednom pročitati od prve stranice do, do zadnje, da ćeš naći stotinu ajeta, da ćeš reći, jer Boga mi ovo moram pitati, Efendi, šta ovo znači? Jer nisam razumio. Ali mi se ne družimo, nitko ga pitamo. Allah će nam jasno u pet riječi kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Pet riječi Napravili su ti životni put i životnu formulu. Ljude i džine stvorio sam samo da me obožaju. Pogledajte, nima filozofiji, može shvatiti svako. Ljude i džine sam stvorio samo da me obožaju. Ovdje dolazimo sad do ovog pitanja obožaj. Šta znači obožaj? Da to znači sjedi ovdje od sabaha do jaci i samo zikri cijeli dan ili nešto drugo? Ne, ova naša vjera je toliko savršena. Ostavila je prostora svima. Budi šta hoćeš u životu. Hoćeš biti automaničar, budi. Hoćeš biti doktor, budi. Hoćeš biti informatičar, budi. Hoćeš biti poljoprivredni? budi. Hoćeš biti šta hoćeš, budi. Ali svoj život u okviru granice vjeri. Za sve važi, si muramo na namaz. Za sve važi ako si bogat moraš dati zeka. Za sve važi ako si punoljeten i zdrav trebaš za sve važi alkohol je haram, za sve važi kamata je haram i tako dalje. Ti u svom tom poslu, ako gdje naletiš na neku zabranu, bježi od njih. Ako naletiš na naredbu, uradi naredbu. Kažu određeni islamski učenjaci u riječima, a ljudi i džine sam stvorio da me obožaju, to znači, kaže, da ih je Allah stvorio, pa im naredio i zabranio. Pa da vidi ko će uraditi ono naređeno, ko će uraditi ono zabranjeno, da bi ih na sudnjem danu nagradio ili kaznio. Znači Allah te stvorio, dao ti je slobodu, radi šta hoćeš, ali samo budi u kolosijeku Islama. I zato, braću moja draga, čitati ajete o sudnjem danu, koji će odgojiti našu dušu, kad tamo pogledate strahote sudnjeg dana, kada vidite preciznost sudnjeg dana, kada vidite apsolutnu pravdu, na Dunjaluku, pogotovo nekim manjim državicama, ko više dadne sudi, njegova je na sudnjem danu apsolutna pravda. Čak, kaže Allah poslanik, na sudnjem danu ovca koja nije imala rogove, zove se šulava ovca, kaže, usjeće će svoje pravo od ovce koja je bila rogata pa je ubila rogovima. Ti si imala rogove, ova nije bi imala rogove, tako je Allah stvorio, kaže, ova će uzeti svoje pravo kod njih. Pazi, ovca, a kamoli insan. Allah Đelšanu kada opisuje sudni dan, kaže, a zar se ne bojite dana o nevjernici u kojem će djeca postati sjeda? Djeca će usjediti kada vidi kako stari polažu račun. Jer djeca uopšte ne polažu račun, nisi maloljetni. Maloljetna osoba nije širijetski obveznik. Ali kada vidi kakvi precizni računi se polažu, djete će usjediti. Težak dan, da težak dan. U suri Jasina Allah Đelšanu kaže El jaume nahtimo ala efuahihim Tog dana ću mi zapečetiti njihova usta u suri Jasin koju mi toliko puta slušamo i toliko smo kupona potrošili tamo uplaćivajući Jasine niti ima šta korist mrtvim to nešto je uplatio. Kad smo već kod te teme, bolje je tri puta pručiti kulu vala i reći gospodar ovaj sela po tri puta kulu vavla, nek ide mom djedi, nego da radiš hiljadu, maraka za neku tamo izmišljeni proučeni jasin. To, znači, kod ulemije ne prolazi. Prolazi kod naroda, kod ulemije, pogotovo u našem anefijskom mjesecu, to je najžešće zabranjeno. U našem anefijskom mjesecu. Oni kažu, ne smiješ bar uzeti za ibadet kad ti, kad bi ti očistale nećemo o tome govoriti, već govorimo o nekoj drugoj temi. Vraćamo se našoj tematici, vraćamo moja draga, sudnji dan, sura, sura Jasin, kaže uzvišeni Allah, u toj velikoj suri, tog dana ćemo zapečetiti njihova usta. Pogledaj Allah ovdje pravdi, ne kaže, e sad će doći mujo proti tebe, Hasu, sve ti kažeš, pa gospodaru Hasu, mene mrzi. Ne, evo tebi svjedok od tebe samog, Kaži, tog dana će nas tvoje ruke ukazati šta si radio. Tvoje noge će doći od tebe. Gdje si išao? Išao u džamiju, Noge kažu išao u džamiju. A, išao u diskoteku. Išao u diskoteku. Išao na koridu u Bosti preko ljeta, idemo dole malo, pa dana je malo da vidimo kako se te jadne životinje muči. Hajmo Gatmanu kako se životinje muči. Hajmo. Pa idemo na koridu. A kažu noge gospodar, išao na koridu. Išao malo na kafanu, e išao malo u kafanu. Znači, protiv nas će svjedočiti naš dijelovi tijela. Na sudnjem danu. Na sudnjem danu čovjek zbog težine tog dana povjeći će od svoje majke, od svoga oca, od svoga sina, od svoje supruge, od svih ljudi će bježati zbog težine dana. I to kad čovjek čita, pa kada naiđe na hadis poslanika, dolazi mu čovjek, kaže, Allaho poslaniće, kada je sudnji dan? Kaže, poslanik. A šta si pripremio za sudnji dan? Nije pojenta kad je sudnji dan, pojenta je ti spreman ili nisi za to. Manje je više, musliman treba da bude uvijek spreman. Kada ćeš umrijeti? Mi imamo jednu veliku formulu. Kullu nefsim dajkatul meut. Svaka duša će umrijeti. Znači svi znamo, samo je pojenta ko je spreman, ko nije. A svi ćemo umrijeti. I zato, braću mada, kada čitamo Kur'an s takvim osjećajem, preispitujemo sebe, odgajamo svoju dušu, I treća stvar u pogledu kako se zove ti ajeta koji, koji treba razmišljati, rekli smo o uzvišenom Allahu, o težini sudnjeg dana i o vrstama ljudi. Kur'an nam govori o tri vrste ljudi. Tako se ljudi generalno na planeti mogu podijeliti. Tako i Kur'an dijeli. Vjernici, nevjernici i licemjeri. I za svaku od ovih grupa imate desetine ajeta koji opisuju mu'mine, koji opisuju mjerje, koji opisuju nevjernike. Pa da čitati ajete pa da se zaustavi. A, dobro, evo opis vjernika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oni su u namazu skrušeni. A, sam ja skrušen. Ili ja uopšte ne znam šta sam klanio u ume namazu. Evo samo ćemo ovdje napraviti jednu malu digresiju vezanu za namazu. Boži poslanik kaže čovjek će od svog namaza imati onoliko koliko je bio u namazu u namazu. Koliko su u namazu razmišljao namazu. Namaz je, braćo moja draga, stup vjeri. Namaz odvraća od loših dijela, ali onda kada ga klanjamo ispravno, onda kada u namazu razmišljamo o namazu, to nam daje opet jednu dodatnu dimenziju da govorimo o bitnosti arapskog jezika i tako dalje. U svakom slučaju, braćo moja draga, razmišljati znači o tim ajetima, razmišljati o ajetima o veličini uzvišenog Allaha, razmišljati o ajetima sudnjeg dana i razmišljati o kategorijama ljudi, kategorija mu'mina. Ima li me gdje? Ako me nema, pokušaj, pokušaj da imaš pri sebi ta svojstva mu'mina, jer ih Allah spomenuo da bi ti mogao sebe preispitati. A, ajeti o licemirima, ima li mene gdje? Ajeti u nevjernicima, ima li me tu gdje? Ako ima, da se čistim ti osobina. I za kraj, braću moja draga, dvije veoma bitne stvari. Taj Allah poslanik koji smo na početku spomenuli kako je živio sa Kur'anom, kako je plakao, kako je odgajao svoju dušu. Želimo da spomenemo ovdje dvije stvari. To savršenstvo njegove duši, koje bi svako od nas trebao da dokući u svom svakodnevnom životu. Da pokuša, da se trudi. Jer to je, braću moja draga, bez imalo princa, kao što smo rekli, najuspješnija osoba, to je osoba sa najčišćom dušom, sa najboljim srcem koja je kročila zemljom. Da vidimo kako je ta duša postala, kako je se odgojila, na koji način. Ta duša koja je imala rahmet prema životinjama, prema ljudima, prema djeci, prema suprugama. Allah da imamo vremena da mi nije žao samo da sjedite dugo ovdje, da vam navodim primjere i životopisa božjih poslanika, kako je bio milostiv, kolika je njegova duša bila prema životinjama, prema insanima, prema nevjernicima. Ta velika duša, da vidimo kako čine je postigao taj je Prva stvar, draga, o tome smo malo govorili, ali evo samo ćemo se dotaknuti nekoliko stvari koji su nam bitne za današnjicu. Ta njegova duša je znala zašto je na dunjavku. Znao je da je stvoren da obožava Allah. Znao je da je dunjavu prolazan. Kum fi dunja ke enneke garibu ne uabiru sebi. Kaže Abdullah ibn u Boži poslani, na dunjaluku budi kao musafir. Nemoj se nešto puno vezivati za dunjaluk. Stremi ka ahiretu. Ja u alladine amenu tako Allahe wal tanzur nefsu ma kademet li gad. O vjernici, bojte se Allaha i gledajte šta ste za sutra pripremili. Šta je sutra? Za sudnji dan. Preispituj se još dok si na dunjavku. Šta si pripremio? Braćo moja draga, svima nam je ići. Čefini, šta? Nemaju džepova, Ništa sa sobom ponijeti neće, gdje ko ponio. Zamotujte u čefine i dva metra kvadratna zemlji. Ali ćeš ponijeti sa dobra i loša djela. To može postići insan koji zna zašto živi. Da je stvoren da robuje Allahu. Robovanje Allahu iziskuje spoznaju Allaha. Ja vam garantujem da kada bi otišli i napravili opet jednu anketu i ljude pitali koji je tvoj gospodar? Gdje je tvoj gospodar? Kaži mi nešto o svome gospodaru. Šta znači evo la ilaha illallah? Toliko puta slušamo la ilaha illallah. Šta je la ilaha illallah? Učenjaci o la ilaha illallah pišu knjige. Šta proizilazi iz la ilaha illallah? Šta ne smije se raditi pod la ilaha illallah? Ali kaže, mi smo živjeli u jednom sistemu koji je izvlačio klicu imana iz insana. Tako da su odgojene generacije naročito što moramo biti objektivni u gradskim sredinama. Dosta toga je se po selima više ostalo, bilo je više džamija, više, više se moglo, više se smilo. Ali po gradovima su nastale generacije koje su zaista otišle, otišle daleko. Da vidimo šta znači ispravno vjerovati. Šta to znači znati zašto postojim? Kažu islamski učenjaci da bi vjerovanje čovjekovo bilo ispravno mora obuvatati četiri stvari. Prvo, da vjerujemo da postoji Allah. Nažalost, mi živimo u vremenu kada određeni ljudi sumljaju da li postoji Allah. Postoji tvrdnja u knjigama koju uče mnoga djeca da je insan stvoren od majmuna, da je sve nastalo od prirode. Musliman mora vjerovati da ima Allah. Drugo, mora vjerovati da je Allah stvorio zemlju i nebesa. Dalje, da Allah daje obskrbu, da Allah usmrćuje i da Allah oživlja. Ovo je teorija. U praksi imamo stvari koje negiraju to, mi ne znamo da je to to. Treba nam neko povezati. Jeste li ikada čuli za činjenicu kod naših ljudi? Kaže, prešla mačka preko puta, vraćaj se kući, će što ti nesretan dan. Kakve veze ima mačka što je prešla preko mora, jedna voda preko puta. Ne može voda čitav život mimo puteva. Mora neće preko puta prići. Ali to ispadne, mačka zna kaj. Mačka zna da ćeš onaj prešla puta zato da bi tebe spričala da negdje odiš. To je, braćo moja draga, u koliziji velikoj da je Allah stvorite zemlje i nebesa. Ta mačka jadna, mačka ni pameti ni ničega voda će se čepni ganja miše, mora preko puta kuće. Kad je čitava planeta puna putiva. Kaže, prešla mačka preko puta, račaj se kući, poginčeš. Sutra, kaže, ne simo. Ja sam djete sa sela. Kaže, ovo je sedmica koja se zove praznica. Ko, kaže, tada posije, ništa mu nikut neće. Mi smo Allah imali na selu jednog čovjeka koji sam si namjerno u praznici. I sve mu nikne bolje nego u drugi. Kaže, pa pusti ga, on je lud. Pa on ti pokazao da je netačno to što ti smatra. Ali ne, ja, kaže, neću praznici. Sutra se ne peri reš. Kakve veze ima reš? A ja danas sutra. Ja kažem, to je isto neko koji je bio izuzetno lijen, pa kaže sljedeća eta je praznica, ništa ne niče, ma brzko, meni sijadno. Sutra ne ušivam. Što ne ušivaš? Hajde uši u četvrtak, a utorak. Kakve veze ima Ušivam. Ali mi nismo svjesni gdje je korijen toga. Korijen toga je da neko upravlja svijetom mimo Allaha. Sujevjer je opasno. Njegovi korijeni su opasni. A ja znam, svi mi znamo koliko je to prošireno na našim prostorima Sujevjer je, ima razno razne oblike. Ne velja ovo, ne velja ono, ne velja ne velja nako. Zato kaže moramo vjerovati da je Allah stvorio zemlju i nebesa i čvrsto ostati na tome da se ništa na zemlji ne može desiti bez li dozvoli. Kakve mačke, kakvi, kakve praznice. Treći, nakon što vjerujemo u Allaha kao, da postoji, da vjerujemo da je stvorio zemlju i nebesa, da vjerujemo da se ne smije i badet činiti nikom osim njemu. Mi nažalost imamo i u našoj državi, a izvan naše države da Allah oprosti viši od naše vraće Turaka pa dole po islamskom svijetu gdje se gradi turbeta, gdje ljudi dolaze i uče dovu onome što je dole, uči njemu, od njega traži, a on dole u zemlji. I on počne plakat, o, ađi buba, nek mi žena zatrudni. Kako će ti žena zatrudniti, tađi buba pod zemljom, pojde crve i na njemu dva kubika zemlje. Bola. Onda je mogao pomoć sebi, bi pomogao, ne bi umro i ne bi ga pojeli crvi čovječ. Makar bi se balzamo u faraon, pa makar ne bi struhao čovječ. I zna, ok, kaj kolje kurba na tom i na tom turbetu. Kurban se ne smije osim Allah. Dova se ne smije upućivati osim ja znam, ljudi dođu iz islamskog svijeta kod kabura Božijeg poslanika, on misli poslanik ispunjaje dove i dobi Božijeg poslanika. Dova se samo smije Allahu činiti. Ibadet, bilo koji ibadet, samo Allahu. Samo Allahu. I treća, odnosno četvrta stvar jeste da vjerujemo da Allah je savršen u svemu da ima imena i da ima i svojstva u kojima mu niko sličan nije, da su tu sve imena savršenstva i osobine savršenstva. Evo samo nekoliko za kraj, nekoliko stvari koje su u jasnoj koliziji sa ovim što smo malo prije spomenuli. <clears throat> Koji su iz svakodnevnog života. Primjera radi. Čitanje sudbine satana. Otvaranje nekih zvijezda, mjeseci i ostalih planeta. Kaže, ajde tamo da ti otvori zvijezdu. Kakva zvijezda? Čitanje horoskopa. Evo ja najviše s ovim zaustaviti čitanje horoskopa. Velik broj novina u Bosni tretira horoskop. Tamo neki, vjerovatno je polupjan, jer ne može to trijezan napisati. Polupjan, piše on horoskop. I on je ljude po životinjama, pa kaže imaju lavovi, imaju medvidi, imaju jarcevi i tako dalje. Sad se on obraća jarcevima. Da. Ne traži se jarcevi, kaže dosta što ste jarcevi, tu vam je tu. Ali evo on kaže, o jarcevi, kaže pred vama su teška vremena, puna problema. I sad taj jarac čita, viće, be, be, Boga mi, jes mi teško, nikad nije bilo teže. Pa bolam skontaj da ti, da ti to samo pakio u Svi ljudi na planeti imaju problema. Onaj najbogatiji, da ga pitaš, e, vallaj, imam problema, dođi. Onaj najsiromašniji kaže, problema, dođi. Svi imaju problema. I ovaj polu uspije zaprkat pola Bosne da čita horoskop. A poslanik Allah ga opisuje kaže Voleu kuntu a'lamul l'gajbe lestek fertu Ja, kaže, da znam gajb. Poslanik za sebe kaže, ja bi povećao dobro. Poslanik ne zna gajb, znaju da brani Allahov rob. I dođe neki polu pjani dalje musliman dalje i on piše jarcima tamo u medvitima i lavovima i tigrovima i ostalim životinjama. Ne smije se, braćo moja draga, u to vjerovati. Ta novina se ne smije kupovati, ta novina se ne smije distribuirati, ne ništa. To haram tu udara u temelje akidi, u temelje vjerovanja. Čitanje dlanova, čitanje su bacanje kašika, bacanje graha, vaše bacanje motika, ja ne znam više šta bacaju, šta bataju, nema više kakvi tipa više nima. To je ljudi biznis, a mi biznis. Doćemo do druge vrste biznisa, nošenje hamailija, zapisa, crvenih končića, bijelih končića, rozi končića, tisovog drveta, bukovog drveta, jelovog drveta, samo obisi na sebe i nosa, kaže, samo obisi hamailiju, slobodno na novo vidi, ne merete ima teorija. <laughs> Koliko sam ja vidio u ratu pogodili sa hamalijama. Kakva hamailija? Pa? Boži poslanik kaže, ko obisi na sebe i okači na sebe Hamajliju, učinio je širka. Ne smiješ srce vezivati. Opet ti to udara u temelje akidi. Da ti samo drvo može tebe spasiti od nečega. Rekli smo, moraš vjerovati da Allah je stvorio zemlju i nebesa. I nikomu se u to ne može petljati. Allah, ti svemiršnik, hajmo razumno gledati kakve veze ima, ovisiš na sebe, komad, kladić, nosaš tisovu drveta i eto te kaže, sad skače, a vi uvodu uvod hoćeš, ne možeš to tušiti. Ne mreš malo sutra, ajde skoči da vidimo. Ima jedna inčaja, pričao sam više puta, ali eto, onako malo interesantno. Kaže, dvojica ljudi se vozili u nekoj staroj fići i na nekoj okuki bila do neka velika provalija i hop, pod provaliju i hop, zaustavi se nakon se na jedno drvo, jedno jedino. I on se polako izvuku iz fiće, gore izađu i kaže vozač, ej, da ne bi Hamajlije džepi otišli. Kaže onaj drugi bio malo razumniji. Ma koja amalja da ne bi hrastića veli džebi mi ošli hrastić nas spasio. Kakva malja Allah ti svevišnji. Znači, braću, moja draga, to je udar na teuhid, udar na gospodarstvo uzvišnog Allaha, tebareke od A ljudi nisu svjesni koliko su duboki temelji ovih teorija. Tako da čovjek nekad vidi Znate, braću moja draga, ovakve stvari, vidjeti horoskop i vidjeti čovjeka da pije alkohol, deset puta je gore vidjeti horoskop. Alkohol je grijeh, ali čovjek koda ostaje i dalje u granicama islama. Ali horoskop, to je, to je akidetsko poglavlje. Problem, veliki problem, Allah. A mi bi se zgrozni možda da vidimo čovjeka koji čita horoskop, jarac, jarac, hajde, leti pas. Ovaj koji pije rakiju, ti bi na njega, oj, ovaj je težim bio. Boži sami kaže, ko ode kod baza. pa mu povjeruje ono što on priča, to je horoskop, kaže, ta je zanegirao ono čime sam ja došao. Negiruje vjeru. Negiruje, imaš da vjeruješ i poslaniku ili Ne Nema tu srednje opcije. Kaj ja sam musliman, vjerujem i ovu miru. Ne može, i poslanik ti rekao, ili jednu ili drugu. U drugom hadisu kaže, ko ode kod baza. I sam ga upita, samo ga upita, ne vjeruje mu. Kaže, namaz mu se ne prima 40 dana. 40, samo ošao. Kaže, šta će se desi sutra? Ni ovaj nije ništa rekao, malo pobjegao kući. 40 dana moraš klanjati, a ne broji se. Mu kaže, ja inako ne klanjam, nije vezi. Voli ga blizu. Također od ovih stvari koje udaraju na, na ispravno vjerovanje jeste i da imate danas teoriju koja se protura od ljudi koji su nosili možda 30 godina petokraku na glavi i on i dalje, i dalje on usnu pjeva, druže, ti to mi ti se punimo da zato u džehennem idemo. I on ti kaže, vjera, to je za Saudijsku Arabiju. To je tamo za Arape. Mi smo ovdje drugi kontinent, mi smo druga boja koži, ovo su druga vremena, to je bilo za prošlo stoljeće, ovo, su novi izazovi. Ljudi ne znaju da takva izjava udara na ličnost, udara na Allaha. Allah mu kaže u Kur'anu E jeume ekmeltu lekum Danas sam vam vašu vjeru upotpunio وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Mi smo te, Mohamede, poslali cijeloj planeti. Tu moramo vjerovati da je Islam aktuelan, odgovarajući za istok i za zapad, za Ameriku, za Australiju, za Europu, za Aziju, za Afriku. Islam je adekvatan. I to je njegov kvalitet, da je adekvatan za svako vrijeme i za svako podneblje. I kada čujete ovakvu izjavu, treba da se naježite. To je vrijeđanje Allaha, potvora na Allaha, da Allah nije znao da će doći 21. stoljeće u kojem neće Islam biti odgovarajući za 21. stoljeće. La ilaha Zato pazite se, rekli smo koliko je opasno pričati. Čovjek zbog jedne riječi može u džene otići. Da nemojte, reku neki novinari ponavljaj za njim. Pazi, sve što hoćeš da kažeš, provjeri. Također, od stvari koji su opasne, jeste ismijavanje sa vjerom i određenim propisima vjeri. Braćo moja draga, nema što sad, to mi smo živjeli 50 godina u komunizmu i mnoge stvari što je realno, što je objektivnost, su se, ajde kažemo, zaboravile, zatrijele, e, zabranjene. I sada dođe neki umladinac, on je tamo negdje studira, kod najvećih učenjaka na izvoru Islama u Meki, u Medini, ode u Egipat, u Misir, ode ovdje, nauči, vrati se, mi vidimo kod njega nešto što mi ne znamo i mi to odmah vjeđamo, mi to osuđujemo, mi se ismijajemo. Ovaj zavrnu nogavice, ovaj je pustio bradu, ovaj ne sluša muziku, e, ovaj se ne rukuje sa ženama, ovaj ne uzima mito i... Ali što ne uzima? Ne smijemo se ismijavati sa tim. Opasno. Allah Šamu kaže licemjerima, nakon, nakon što mi spomenu da se ismijavali, nemojte, kaže, donositi svoje opravdanja. Vi ste kefertum, nakon što ste bili mu'mini, vi ste izišli izvjeri. Zato što ste se ismijavali sa vjerom. Vjera je savršena, vjera je od Allaha. Ako nešto si vidio novo, prvo šuti. preispitaj, upitaj Efendiju. Efendija, vidio sam nekog momka tako, šta ti kažeš za to? Upitaj nekog učinu, pročitaj, traži. Nakon toga donesi sud. Nemoj prvo paljivo palit i onda kad ti neko kaže, uf, Boga mi kaže, priletio. sam. Pazite, vallahi, krupne stvari. Krupne stvari iz jezika naših bošnjaka izlazi. Naiđe žena pokrivena, nosi nika, ako što je nosila žena Božijeg poslanika, kaže to je ninđa. Tu su, tu su krupne riječi da se, da se planete sruše pod tim riječima. Ako ti ne znaš, vrati malo historiju 50 godina pa čli tu Sarajevu koliko je žena nosila nikabe. A vi znate da su naše nane i naše pranane to nosile. Ali nema veze ako ne znaš. Za neznanje ima lijek, pitaj. A vidimo, pogledajmo slike naši reji Sulejma prije, pa ćemo da većina njih imala bradu. Pa pogledajmo slike, snimke Sarajeva prije 70-80 godina, pa ćemo vidjeti, znači, ako nešto ne znaš, nemoj sve novo odbacivati i smi prvo raspitaj. Polako. Nema potrebi da žuriš, jer ismijavanje sa vjerom je opasno, braću moj drago. Također, imamo negdje ko nam se dešava, da ljudi nešto, kada mu kažeš od vjeri, ma to je, kaže, iz, da Allah oprosti, to iz nekog saudijskog Kur'ana. Praću, moja draga, Kur'an je jedan. Ostaje autentičan do sudnjeg dana, ni jedan harf se u njemu ne može promijeniti do sudnjeg dana. U Americi je isto kulhuvala u Europi, dole Australiji. Kur'an je jedan. I nema propisa za Saudijsku Arabiju i Bosnu može se nekada desiti u shodnoj, situaciji da određeni propisi se malo razlikuju shodnoj situaciji, ali je Kur'an jedan. I Kur'an je kao što i vjera za cijelu planetu. Može se desiti okolnost kao što je bio kod nas komunizam 50 godina, pa da ljudi određene stvari zaboravi, pa da se s ljudima počne sa neke nule, pa će doći na neki veći stepen da im se kazuju neke veće stvari. Ali je vjera, vjera, Kur'an je Kur'an. I ne smijemo da nam pada na pamet da imaju neke dvije kopije Kur'ana. Kur'an za Saudijsku Arabiju, Kur'an za nas. Ne, opasno vraćamo draga. Također govorili smo i spominjali smo da ljudi kad želi kršćani uvrijeti, opsuju Isusa. Braćo moja draga, to je opasno. O, ja, ja sam slušao svojim ošima koliko hoćete puta i ljudi su Isusa. Isus je Allah, poslanik Isa i selam, svojim tu Koranu pod nazivom Isa i selam. Vjerujemo u njega kao i u druge poslanike. U islamu, od Adema alaihi selam do Muhammeda, samo ako zanegiraš jednog poslanika, zanegiru si sve. Svi su oni od Allaha i došli s jednom zadaćom o ljudi obožavajte Allah. To im je svima bila zadaća, iako su im se šerijati u pogledu praktično malo razlikovali. Ali srž vjerovanja da su svi pozivali Allahu je jedna. ne smijemo o Isa i selamu Isusu kazati har jedan negativan. Kamu li ne do Allah usovat Isusa? To je neznanje koje udara na akidu, braću moja draga. Također, koliko puta smo čuli u nas u Bosni da ljudi psuju Allaha i poslanika. Reću, moja draga, pazite ovdje jednu stvar. U arabskom jeziku imamo mi ovdje dosta ti učenih ljudi koji znaju to. Učenjaci pišu knjige u kojima kažu ko uvrijedi, pazite ovdje sad i dva termina, uvrijediti Allaha i poslanika, ko uvrijedi Allaha i poslanika, izišlo iz vjere. Ali uvrijedi, naš jezik je siromašan. Pa mi to prevodimo na opsovati. Mi kada svojim profesorima tamo kažemo kako ljudi kod nas opsuju Allaha koristeći onaj glagol spolnog odnosa. Ljudi ne mogu da vjeruju jer i kaže ima na planeti ljudi da mogu tako opsovati. Da samo rekneš nešto ružno Allahu, to je vjeđanje Allaha. Ali opsovati kako naš balkanski narod suji, to nema na planeti. To su, braćo moja draga, opasne, opasne stvari. Opasne stvari. Imamo isto činjenicu jednu, da ljudi smatraju tu što sam se rodio u islamu, babu na ime Mujo, tri put sam ošao kod Efendije, dva put sam zapamtio tri sure i to je to. Ja idem u džetnet bez polaganja računa. U islam se ulazi tako da, ali islam ima dijela koja mogu poništiti islam. Učenjaci pišu dijela u kojima govori dijela koja insana mogu izvesti iz islama. Kod nas to ljudi ne znaju. Musliman, ime mu je Mujo i on je musliman do sudnjeg dana. Ja volim da je musliman i treba da bude musliman. I mi želimo da svi, ako Bog, da se okupimo u džemljatu ko što smo se ovdje okupili. Ali, braćo moja draga, e, definitivno na terenu imamo opasnih stvari. I zato ja smatram generalno da naše institucije koje vode bošnjake moraju poraditi mnogo više na podučavanju ljudi ovih stvari. Ja sam veoma malo puta bio negdje, hajde da kažemo, nekim vazovima gdje se govori o ovim stvarima. O turbetima, o hamajljama, o psovanju Allaha i tako dalje. A to je prisutno. Ono što nije prisutno ne treba govoriti, ali govoriti o prisutnim stvarima, da to izliječimo, da ljude naučimo. Jer ja sam uvjeđen da ljudi kad se poduče, on će to ostaviti. Jer u osnovi naš bošnjački narod je dobra duša. Voli Allaha, voli vjeru, voli poslanika. Ali su mnoge stvari ušli kroz neznanje. Rekli smo, taj komunizam je ubio klicu u nama islama. I zato kažem, braćo moja draga, treba se, treba se čuvati takvih stvari. I za kraj, braćo moja draga, vraćamo se u ovoj tematici širina duši. Najbolje čime se može postići širina duši jeste spoznaja, ova spoznaja. Zašto si? Zašto si na dunjalu? Što si stvoren? Da Allah obožaviš. U jednoj priči koja je vjerodostojan zbližena kod imama Buharije stoji da je Boži poslanik da mu je došla jedna grupa ljudi i kaže daj nam 70 karija pa ćemo mi odvesti sebi da nas podučavaju Kur'anu. Pa su ih uzeli, pa su u putu napravili zasidu i ubili ih. Jedan od njih je bio Dajđa Enesa radi Allahu ta'ala kaže Enes, pa mu je došao jedan mušik i uzeo koplje i probio ga kroz lijeđa prema prsima. Pa kaže, kad je pogledao to koplje, znači gotovo umiri, pokrenuo se svome ubici i kaže, Fustu o rabbil ka'ba, tako mi gospodara, ja sam pobjedio. Pazi, mrtav, ovaj živ, kaže, ja sam pobjedio. Kako to? Pobjedio sam jer sam ja završio svoj život ko Završio sam jer sam bio na odredbi Božijeg poslanika, rekao mi idi to radi, ja sam bio tu. Jer ja ću inako inako umrijeti, ali mi je bitno da umrim ko, poslan, da, da To je pobjeda, braćo moja draga. To je pravi uspjeh da budeš čvrst do kabura. I zato kažem, to je istinska sreća da znaš što si na zemlji. I kad si siromašan, ti si sretan jer znaš zašto živiš. Kad si bogat, ti si opet sretan jer znaš zašto živiš. Kad imaš djece, ti si sretan. I kad ti Allah uskrati djecu, ti si opet sretan. I kad si bolestan, ti si opet sretan. Zašto? Jer znaš zašto živiš. To je, braću moja draga, srž. Rekli smo više puta. Zašto se u Europi i drugim zemljama svijeta tog napredova svakim danom stopa samobistava sve veća i veća. Imamo non više milionera, milionera i sve se ubijaju. Zašto? Nema te spoznaje. Ljudi ne znaju zašto žive. Žive za materiju. Materija ne može napuniti srce, zapamtite. Istinska spoznaja Allaha. Istinska spoznaja zašto živimo, to može odvojiti naša srca. I na kraju, ako hoćete za kraj, ako nećete, ja sam spreman u odmah sad da, vam nekako se zove, prekinemo, bojim se da vam neću odlužiti. U svakom slučaju, onaj, da vam Allah subhanahu wa ta'ala podari svako dobro. Molim Allah Žešanu kraju našeg druženja, da nas učvrsti na putu istine. Molim Allah Žešanu da nam uđe vlasti na sudnjem danu. Molim da nam oprosti grijehe. Molim Allah Žešanu da nas i naše porodice sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti na kraju subhanike Allahumma bihamdike. Ešhedu in la ilaha illa anta wa etubu